บุ๊กทูสิบดิสิตดิสิตเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ Вчера, денес, утре. Вчера, денес, утре. เมื่อวานเป็นวันเสาร์ Вчера беше сабота. Вчера беше сабота. เมื่อวานผมไปดูหนัง Вчера бев во кино. Вчера бев во кино. หนังน่าสนใจ Филмот беше интересен. Филмот беше интересен. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ Денес е недела. Денес е недела. วันนี้ผมไม่ทำงาน Денес не работам. Денес не работам. ผมอยู่บ้าน Јас останувам дома. ยัส с останувам ดูมาพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์อุตรเอปนเดลนิกอุตรเอปนเดลนิกพรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก ยัสอุตรปอฟตอร์โนราบอตัมยัสอุตรปอฟตอร์โนราบอตัม ผมทำงานที่สำนักงาน Јас работам во канцеларија. Јас работам во канцеларија. คนนั้นคือใคร Кој е ова? Кој е ова? คนนั้นคือปีเตอร์ Ова е Петар. โอวาเอปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์เอสตูเดนต์ปีเตอร์เอสตูเดนต์คนนั้นคือใครคุยเอโอวาคุยเอโอวาคนนั้นคือมาตาโอวาเอมาร์ตาโอวาเอมาร์ตา มาตาเป็นเลขานุกรานมาร์ตาเอเซเครตาร์กามาร์ตาเอเซเครตาร์กาปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันเปเตอร์อีมาร์ตาเซปริอเตลีปีเตอร์อีมาร์ตาเซปริอเตลีปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตา Петар е пријателот на Марта. Петар е пријателот на Марта. Марта е п р и เพื่อนของปีเต Марта е пријателката на Петар. Марта е пријателката на Петар. กรุณาไปที่ www.